الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أما بعد يكون شكور الله سبحانه وتعالى معكم تكيا rehma na amani zimfikie صلى الله عليه وسلم آه، تنين tunaendelea na kitabu za usul athalatha tumeanza tulisoma asli ya kwanza msingi ya kwanza ambaye ni maarifatullah kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na tukasoma maarifatu dinihi dini lislamu biladilla kujua dini ya Kiislamu kwa dalili tuko katika asli ya tatu ambaye ni maarifatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kujua mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam jana jana tulisoma nasaba yake ah, leo insha tutakuwa tunamalizia iliyobaki insha Allah المؤلف anasema wa arsala Allahu jami'a rusula mubashirina wa munzirin Allah subhanahu wa ta'ala ametuma mitume wote hali ya kuwa wanabashiria wanaofuata wao na waamini Allah subhanahu wa ta'ala kwa pepo wa munzirina na hali ya kuwa wanaonya wale ambayo wanakataa kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala wa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala wa والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة rusul الرسل أي يعني الله سبحانه وتعالى anasema tumetuma mitume hali ya kuwa wana wanabashiria wanaoamini Allah subhanahu wa ta'ala na wanakemea wale ambao wanahadharisha wale ambayo hawamwamini Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu gani lialla yakuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul ili watu wasiwe na hoja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama waseme hatukutumiwa mitume Allah subhanahu wa ta'ala ashawasimamishia hoja ashawa ashawatumia mtume sallallahu alayhi wasallam wa awwaluhum nuh alayhi salam wa akhiruhum muhammadun sallallahu alayhi wasallam na mwanzo wao mtume wa kwanza kabisa ni nuh alayhi salam kama anavyosema al-muallif rahimahullah wa akhiruhum muhammadun sallallahu alayhi wasallam na mwisho wao ni mtume muhammad sallallahu alayhi wasallam na yeye ndo misho ambaye misho wa mitume والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام qawluhu ta'ala dalili ya kuonyesha ya kwamba mtume Nuh alayhi salam ndio mtume wa kwanza ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakika ewe Muhammad tumekuletea wahi tumekuteremshia wahi kama tulipomteremshia wahi Nuh alayhi salam na mitume baada yake wa kullu ummatin ba'atha Allahu ilayhim rasula kila umma Allah subhanahu wa ta'ala ametuma kwao mtume min Nuhu alayhi salam kutoka Nuh ila Muhammadin sallallahu alayhi wasallam paka kufika kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam kazi yao ni nini yaamuruhum biibadati llahi wahdahu kazi ya mtume ni kuamrisha watu kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake wayanhahum an ibadati tawaghit na anawakataza kuabudu matawaghit tawaghit المؤلف رحمه الله أتتشريشا والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakika tumewatuma mitume katika kila umma kwa sababu lengo ni nini Kuma, ili wa, waweze kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala waepuke na kuabudu wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله الله سبحانه وتعالى أمي فرضشيه كلا كلا أمت ككفر كطاغوت نكم أمين الله سبحانه وتعالى قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت معنى يطاغوتني كل ما ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع كلا أمبات كلا كيتو أمباتو mtu atavuka nayo mpaka mpaka Allah subhanahu wa ta'ala alipoumba binadamu alimweke aliyemwekea mpaka yeye ni kiumbe ambaye ni dhaifu anafaa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala sasa kiumbe kama hii amepita mpaka mpaka anaabudu asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu kila kitu ambacho mja amevuka nayo mpaka yake kutokamana na maabudi chenye kuabudu maabudin iwe ni sanamu iwe ni kitu chochote kumabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala au matbu'in ama amepita ame, ame amevuka mpaka kwa kitu ambaye ni yenye kufatwa iwe ni amefata ame, ameabudu mtume ambaye anafaa kumfata yeye amemaabudu au muta'in ama chochote ambacho kinatiiwa iwe ni rais iwe ni kiongozi aina yoyote kuabudu uh, kitu kama hii ndio inaitwa tawhid wa tawaghitu kasira na tawaghit wale ambao wameabudiwa kando ya Allah kando na Allah subhanahu wa ta'ala anasema ni wengi sana wa ruusuhum khamsa vichwa vyao viongozi vyao ni tano ya kwanza ni iblis laanatullah alayhi uh, ya kwanza kabisa ni iblis miongoni ma tawaghit ya pili ni wa manubida wa huwa radhi, mtu ambaye ameabudiwa na akaridhia. Kuna tofauti ya baina ya mtu ambaye ameabudiwa bila yeye kujua na yule ambaye ameabudiwa na akaridhia. Mitume wengi waliabudiwa, malaika wameabudiwa, vitu vingi vimeabudiwa, lakini ambaye ni taghut, ambaye almuallif rahimahullah ametutajia hapa ni manubida wa huwa radhi, mtu ambaye ameabudiwa na akakubali akaridhia kwamba anaabudiwa waman daa an nasa ila ibadati nafsihi na yule mtu ambaye ameita watu ili watu wamwabudu yeye tofauti baina hii na ile ile tangulia ile ameabudiwa bila yeye kujua alipojua akaridhia lakini huyu ameita watu kabisa wamaabudu mtu kama huyu pia atakuwa ni miongoni mwa hata kama watu watakataa kumabudu madama yeye ameita watu wa maabudu yeye ataingia katika tawahid waman idda'a shay'an min ilmi al-ghaib. Ya tano kabisa ni mtu eh, ya nne ni mtu ambaye amedai ya kwamba anajua ghaib, kitu ambaye imefichika. Na ghaib ziko sampuli mbili, kuna ghaib nisbi na ghaib hakiki. Ghaib nisbi ni ile ambaye ni ghaib kwako, lakini kwa mtu mwingine sio ghaib.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 kwa sababu haki imebainika uislamu umebainika yule mtu ambaye atakufuru matawaghit na ataamini Allah subhanahu wa ta'ala hali basi huyu mtu kama huyu ameshikamana na dini ya kisawasawa na Allah subhanahu wa ta'ala mwenye kusikia na mwenye kujua wa hadha maana la ilaha illa Allah na hiyo ndo maana ya la ilaha illa Allah wa fil hadithi ra'sul amri al-islam wa umuduhu as-salah wa dhirwatu sinamihi al-jihad fi sabilillah katika hadith Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ra'sul amri al-islam kichwa cha kila kitu ni Uislamu kichwa ya kila kitu ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja nacho ni Uislamu kwanza kabisa wa umuduhu as-sala na nguzo yake nguzo ya ya hiyo dini ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja nayo ni as-sala ni sala wa dhirwatu sinamihi al-jihad fi sabilillah na ile kilele ya juu kabisa ni jihad fi sabilillah wallahu a'lam al-muallif rahimahullah amesimamia hapa na hiyo ndio misho ya kitabu cha usul athalatha tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie mwenye ameandika hii kitabu thawabu ya sisi kusoma hii kitabu chake na atujalie sisi wenye kusoma pia atuandikie thawabu na tujalie miongoni mwa watu ambaye wanatafuta elimu na wakapata elimu nzuri ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala nayo سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك